Ogyina yɛ me papa Jesus saa awurade nyankopɔn Holy Ghost mi bie m'ani na wɔn mu dwane wɔn mu dwane na obi nim nyame nyina asɔre dɛm o ana maame wata no a wakɔgye no no wɔn mu sa mimi kɔyi wokɔ India yɛgu me so nsa nti obi obi nim ni bosom no a wakɔ akɔgye no me kora me kyɛɛ no me ankasa meyɛ me kuro mu bosom aboduru India meyɛ bosom da hɔ wokɔ me kuro ma yɛfrɛ me sika bɛdi deɛ yɛgu me so nsa Wabɔ ne dam o. Wɔnni bi si medi sika bɛdi deɛ n'aseɛ ɛyɛ nkonyadi. Eti ne bosom na wakɔgye bɛsom no no wɔyɛ minima. Ne wife ne din ne Florence obi ni. Ah wɔsi ne ne wife no ne tɔnga te sɛ mehu. Eti me ne wife ni sɛ ɔbɛgyɛ TV so na ɔto nnwom a me ne me brothers adwen baako pɛ ne ɛnyɛ. Mahu. Ee maame mahu mahu mahu. Ɔyɛ ɔsoro ne me fie ne ɛsɛ mahu nkura na nkura. Mahu ma naba. ne kunu na kaa yɛ ɔboa me boa ɔsɛ maame ne hostel na ɛsɛ ma ho na ɛnyɛ me wɔn wɔn so because ɛde ne kunu di a na wo obi ne ntiri ka kyɛm sɛ meyɛ ɔbaa fo meyɛ ɔbaa fo me wate sɛ me kunu afa m'akyi da ɔbaa fo me di me kunu a ne ho ba o woyɛ ɔyɛ ɔbaa fo na odi ma ho ma ntiri tututu la yɛsi tutu hene wɔ adum obi nim. Adum Kumasi na Yɛsi ne tutu hene wɔ Adum, ɛsi tutu hene wɔ Bakari. Na woni wonim obi ni obi nim ɛbɛ bɛ na wɔn bɛ hu obi. Ne nneɛma na sɛ mi na yɛ kɔkɔkɔ nti nneɛma na etwa gu sɛ pile na ebi bɛ gu ne so. Sɛdeɛ anadwo ɔhyɛ shades ɛtena ne kaa anim roli roli ɛtutu ne namba ɛde DV kɔfa ahyɛ wɔ bedi ne yɛ nim. Ɔde DV bɔ ne kaa ho. Meda ase. Sɛdeɛ ɔkɔfa ɔbaa. na wɔma ne sika sɛ bɔdua na abɔ me die bɛnya no yɛnim saa sɛ ma ɔka wowɔ nyinasoɔ deɛ meme wɔ nyinasoɔ no ɔno kaa sɛ mete sɛ adwene no na ɔwɔ nyinasoɔ ne maame ayɛ aseɛ susu bi no ɔwɔ nyinasoɔ deɛ meka ne nyina mewɔ nyinaso sis ba a ɛnyɛ biribia na ɔmoyɛ a yɛbɛka wɔ tv so because it's none of my business wọn aso yɛ nyame adwuma na ado wɔn ati wɔn nyɛ edi nsɛ bi ngɔ ɛfa ho bɛn obi ni mo yɛ mi kunu but so what's that line no. na wo agye sɛ woammu ho na wode ba mmea fie aso deɛ a i will show you where pɛpɛ la sɛ obi nim atena line no ɔko se yɛakyɛ ɔko se yɛakyɛ wɔ nam a wɔgyegye one million one million ni na na ɔko se ba no wobɛgye di matam obi nim wobɛgye di matam wobɛgye di matam obi nim w'anim sɛ me nan ase wobɛgye di matam nyame nipa na woka ne ho wɔyɛ nyame adwe nyankopɔn nyɛ deɛ ɔbɛsɛ obi nim koraa de na yɛ kraman de na bɔdwuam obi nim ɔnyɛ nyame se nyame mpo nim no ɔgyina asɔre dam a members gu akyire ɛna ɔyɛ m sɛ ne church members nti saa members yi a wɔkɔ no asɔre yi a wɔagye no atom ɔmo yɛ idol worshippers listen ɛnyɛ baabi a naakɔ a yɛbɔ yesu din ɛyɛ yesu hmm. obi akɔgye mu ɔti abɛsi fie frɛ ne yesu hmm. obi akɔgye mu ɔti ame papa yɛ ɔhene hmm. nti bi when it comes to us obi akɔgye mu ɔti abɛsi fie yɛfrɛ ne yesu nti wate sɛ wabɔ jesus christ of nazareth da wate sɛ wakasa mede holy spirit de ntu yareɛ da mebɛyi yareɛ no agu me yam obi ne woyɛ hosel adwe woyɛ hosel na woka biribi sɛ wadi obi a sɛbi wadi obi a ɔba a ɔnyem meboa a metrae a mofrɛ kwa me nkoma tikɛseɛ we have the audio we have the audio ɔde obi yɛ a ɔnyem apa yes ɔde afa ne num saa na ɛsɛ ɔkasa. obi nkɔsi aboa bi a wɔwe no ɔno so ɔwe fi aboa ɛwe abɔntenboa ɔwe bibia na asɔ ɛmɛ yi ɛnyɛ pɛsɛn. yantoba so ɔyɛ nyame nipa o. ɔyɛ nyame adwene nyame apɔnkye ɛnyɛ de nyame kɔ adi bɛyɛ kraman na ɔde n'abɔ dua mu nyankopɔn fa ne nya ntontom na ɔde n'ade sɛbi adebɔnyɛfo wɔnyɛ nyame se. ɛti sɛ by this time de obi afra obi nim ma. masɛ ne no video four ɛda mi instagram page a letter to obi nim part one to four. deɛ medwene fa ne ho no maka akyerɛ no maka kyerɛ no maka kyerɛ no sɛ mpanyinfoɔ ma anim o ɔtase mma akyɛ mu wie ma ne mmɔyɛ su. ɔde ɔde ɔde ɔbɛtumi de wakɔ court. aa wɔfɛ ne ho nkɔ court ɔfrɛ mi kɔ mi ma kwasia saa na hɔ ne bɛtena n'asɛm so yɛsɛ gya adi sɛ ɔmo ne hwi yɛ ɔ kwasia bi sɛ obi nim ɔkɔ ɔta ne ɔmo aba obi nim obi ɔti bi kɔ bubu dan okɔ di obi yere ne wabɛ bubu dan. ama watie nyamesɛm abakyɛ wota dɛn horoae na dɛn rollins ɔka obi ne ne kum kyakya asɛm wasɛm a obi nim ka kyerɛ na sɔre ma no nti na obu afunu a ɛnɔpɛ yi obi ne mebu fu niyɛ ne mehu wɔn a na mmerɛ aho hmm. mehu obi obi ne mehwɛ al jazeera medwo nyame opa agogo al jazeera story on obi nim mehwɛ al jazeera na al jazeera yɛ story on obi nim a wɔda police fraud list so al jazeera story on obi nim watch it Me Mesha aljazeera mi hu yìí mi jìrì mi. And they said it. That is how much Obinim is embarrassing our nation. So he collects money from the tourists that come to this church just because they are sitting. He collects money. Also, Empire Momu free. Report and say, because we are here, he's doing it. Go to Ajizira and Google it. Ajizira story on Daniel Obinim Owura bɛho wo se bɛfem. W'ani bɛgu ase. I watch it live on TV. Ɛnyɛ ɛ wo de mi tie o but eh, me google ahwɛ sɛ ne. Wo google na anim ase gyaa ba bɛyɛ me. Ne nsa bɛka sika. Me afia sika bɛdi deɛ wɔ bi nim deɛ ɔnkɔ ba te sɛ o. Ɔyɛ nyame nipa ɔnyɛ ɔno ne bɔ mpaeɛ ma awufoɔ nyinaa asɔre yi. Wɔn no wɔn kɔ ha nkurɔfoɔ sɛ wɔn bɛdi adanseɛ no na agye di. Sɛ ɔso wɔbɛba me da yɛ mu sɛ nea na metwa obi nim wɔ me da yɛ mu. Na ɛka makyerɛ ne sɛ me me mmɔɔ damfɛ se kare spiritually nso mekyɛn gyata. obi nim wɔyɛ sɔfo wɔm mede bɛkɔ obi nim hɔ mɛkɔ kwaku bonsam hɔ mehu sɛ mesom bosom mebɛkyɛ sɔfo wɔ hɔ lawrence ɔka gye ɔka obi nim asɛm ɔka kum kyakya asɛm wɔte kum kyakya no yɛse dua no aba dua no aba ɛna ade bɛhu wɔm dua no aba Deɛ obi nim tumi gyina hɔ didi Rollins atɛm. Sɛ me afie anɔfo sɛ ne tipɛ ne me ne sista panyin ne me nso so wɔware aberewa nti wɔkaa sɛ ne size ne me na Rollins wo tipɛ no na obi nim adwen te sɛ wotumi didi Rollins atɛm adwen ɛte sɛ obi nim because wagyegye nkurɔfoɔ sika to Range Rover ɛɛ obi nim wobɛbɔ dam o nyame se menka nkyɛ sɛ wobɛbɔ dam wɔ kura yi mu wobɛbɔ dam ayi w'adeɛ ketewa no a wode wurawura mmaa ntokuro ntokuro mu wobɛyi ato so kura yi mu saa time so so kreton no bɛsa na obiara bɛhu w'anim tuntum sɛ da asɛnto next time obi nim obi nim sɛ kɔkɔɔ ɛfɛ akɔfoɔ yare ɔbɛka tɔkwa kɛseɛ pa mɛkyerɛ no maafia wɔbi nwa o ɛbɛwie no nasɛ ma nata tim because ɔmo ɔmo aka no bɛyɛ ne yere ɛne ne sɔfo kwasea na ɔdi akyire na ɔyɛ sɛ nkɔm no obi ne mu anim nkɔm sɛ obi a ɔne nkurɔfo arrange hyɛ ataadeɛ red mɛka se hyɛ ataadeɛ wokɔ piti bi dwo so obi nim look at how embarrassing he is ɔsɔfo tumi kɔtɔ aduane ma kayayofoɔ mmienu na ɔde atwa picture ɛda daily guide obi nim adopt two kayayo hɛ obi nim mekɔ a menyɛ sɔfo ma adopt nkɔla six ɛti me fie ɛma ɔma aduane di me last baby wɔ four months obi nim tumi kɔtɔ aduane ma nipa two twa picture ɛde bɛto kae o ne ho aniwu ne ho aniwu sɛ ta ne ho aniwu sɛ ta a afuro di ɛwɔ daase yɛ nim obi nim ne sɛ na. ne yere no ne yere no ɛfɛ bi ɛɛ ɛɛ news headline bi ɔsi mmaa no ne fili ne kuru no. wɔnɔ ne yere na ɛka sɛ. ɔ na sɛ ne yere no ɔno waba abirawa. fili ne kuru no nti ɛnyɛ sɛ wosi wɔ ne kuru no na ɛyɛ adwaman o. baasi o to mmaa no na ɛka ɔbaa bɛsi ati wɔ ni edi nkunu. n'asiri baa ase bɛka sɛ maa na firi mi kun a ɛyɛ insecurity ɛyɛ insecurity. ɛyɛ shop a. meti I, I have my husband's picture on my Instagram. Mm. Umi kuwa we are six feet six high. Wow. Yes, and my husband is a pastor. What the baby that's so be a dimiku. Minyante. And so be the more of a chemical. I was say, obi nim wɔte sɛ kaakaa mu ɔtɔ bi wasra me meko deɛ tenten brande tuntum o ɔnsrɛ koko bata ɔnsrɛ vahyɛn bɛrima ɔme si nku aka nye obi nim ɔde tura na sra n'anim ɔnsrɛ nku ɔyɛ half cast o ɔyɛ deɛ wohwɛ wohwɛ ne tiri nkura sɛ wonim no ɔba asarebɔtwe no ɔte sɛ o ɔte no asɛ wɔ asarebɔtwe no ana obi nim a memɛkyere baakɔ council wɔ obi nim hɔ dam Ɔkɔbisa a obi nim sɛ ɔne ne kunu na ɛte wɔtetee no nti wɔnyɛ de obi nim ka kyerɛ me nua no sɛ wɔnwia no no nwane. Onwia onwia ne kunu. Ae. Asɛm me kɛ meboa nyame ntua me ka about 11 years ago wɔ asalbote. Obi nim ka kyerɛ no sɛ wɔnwia ne kunu no onwane. Me ne ɔka sɛ ne kunu no ato fie ama ne trasa ka obi nim yɛ sɔfo. Obi nim. Ha! Awu! Awu! Miracles a obi nim ayɛ nyinaa, wogye di sɛ. Na sɛ Mose efi- atumi yɛ nsɛnkyerɛnne, wonni hɔ na India man bɛyi sika wɔ me show so ana? Dabi manhwɛ. Aha, Manhwɛ. Mose ayɛ nsɛnkyerɛnne paatɔ. Sɛ India ma wɔmmɔ Yesu din. Ah, no, obi, me sɛ wotumi kɔgye Mose a, wokɔgye Mose abɛto fie, din a ade bɛto no no, Mm. ɛnna wɔbɛfrɛ. Wo na ade no aba na ɔyɛ adwuma ma wo. Edin a ade bɛfrɛ no. Na obi nim nim Nyame. ɛno yɛ one two nkurɔfoɔ kura kekakeka huhu sɛ cocaine a yɛakyee ne deɛ ka ho nti wayɛ hye sɔfo drug dealer wayɛ hot fɔkin but memmea sie sika bɛdi deɛ ndeɛ so wamu ne maame ne ɔdidi ne maame atɛm wɔ n'asɔre na ɔde ba me so a awurade nyankopɔn haa haa obi nim mene wɔnum anɔpɛ wate Makra mo mi kɔ fie. Nyabotre. Mehyia wɔ radio so yɛ bɛrima tu wɔ kura fia me asara nda obi. Sisi sisi security measures bɛn na wafa because mi sisi odi odi odi security person bi a. Nípa tó tó tó mi deɛ mi de kɔ national security wɔn na bɔ ɔman nyinaa ho ban. Ɛnna ɔkra sa. Ɛnti na wɔn de kɔ mhm. headquarters na police for advice me on it. Secondly, mi maame mo fo sɛ ɔyɛ ɔne duabɔ bi na ɔbobɔ ɔmo no. Amofra no sɔka sɔka ɔmo yɛ na obi de mo maa yɛ ɔmo ntumi ntɔ otumi tɔ three gallons ne kura no wasia wa obi de mo tumi kɔfa tanka kaa tanka yɛ a yɛkɔ kyi wɔ wagya yi mo ti bɛfɛ si wasɔ dɛm na adɔ nsa akyerɛ so mɛsira obi antɔ bi hundred ghana five hundred wɔyɛ korɔnfoɔ saa bɔyɛ no wɔyɛ korɔnfoɔ tutu bɔtɔm ni. Wampɔ wɔn mpo na bɛhwɛ. Ɔsɔfoɔ na ɔfɛ no tutu. Wɔyɛ deɛ so. Ɔhyira nsuo no wɔ tan eh, nsuo na ɛwɔ tanka no. Ɔhyira nsuo firi tanka so. Ɔde ne nsa kyerɛ nsuo no na ɔhyira so wɔ tanka no so. Na nyame ma. Nyame ma ɛtɔ. Ɔmo wura ɔmo sɛ Ghana ayɛ den. Ɛbɛyɛ den atee sɛ. John Mahama hyɛ sɛ deɛ mo adwene mu ha. Wekura deɛ akyɛ mo. Nti deɛ agyegye kaa ɛno ne ne adwene. Na sɛ gyegye wɔn kasa by heart. Gaga item ohu ohu baby o. Yawo obi ni wo yɛ nyame nipa na ano bɛsɛ ba wo next door wantumi anhyɛ nkɔm a mo manko. Nipa sɛ ɔbɛ pastor Bishop David Oyedepo as everybody ne boa a wɔnka ano bɛsɛ ba Winners Chapel International Canaland osisi wɔn at the entrance they were stuck there till the police came that is the power of God at work. Mm. That is the as everybody I'm not lying. Obi ni. na wo bi ni mo ni nyame o me nyame de me yɛ adwuma kyɛ o bi ni ne style so ntumi ayɛ hwee afɔ ne na sɛ sɛ nyame so kɔ kwaso gbengbengbengbengbengbeng so yɛ wɔ bi kɔ yɛ wɔ bi ni mo na was a child of God you can't take dominion the bible say take dominion me me man tell me me ti am Roberts ntumi ma hɔ because I have taken dominion by the blood of Jesus. wotumi tena wotumi ka sɛ wohwɛ obi future ba wonhu future sɛ wo ne obi yere bɛkɔ akɔda wo anim agu ase wonhu future ah ah wotumi hwɛ future ba wonim sɛ yɛnka kwaala ebu ɛyɛ kɔlɛbu wotumi hwɛ future ɛho sɛ woyɛ clever Wo bi ni mo yɛ clever. Why na to clever? Wa fiasa. Mo hia knowledge. Wo wo kan me me me ne kwa me kuma tikasiɛ. Ye hia knowledge. Hey obi ni. Na wa jibi sa. Wa fia. Obi e tomo se ne ya. Na say the father of Jena da ne kwa sia juma. na kwaseɛ biara gyina na hallelujah hallelujah hallelujah na mobɔ nyame din na nyame bia fa wo tiri mu na ada ne pɔmpa a obi nim wɔ kwaseɛ a masa richard deɛ maka no yɛ mekɔ wate megyaa matiefoɔ na wo nso so abɛtena wo fie adidi matam mahyɛ tei ne w'anum dada kora nsa na mekɔ ɛsɛ onyame mu aboterɛ ɛdeɛ menya masa menka nso sɛ meyɛ